Ľudé, za vtipom vážne netreba ucechať. Jadze chodím, všade to dávam na príkladze, jak išla rodzina ľadových medvedzov. A taký malý medvedzi kráčal po predku a fur kýval z hlavu. Mamo, som ja ľadový medved. No isté, že ty si ľadový medvedzík, ja ľadová medvedzica a otec ľadový medved. A malý išiel a fur z hlavu. Otec, som ja ľadový medvec, No však si mať povedzela, ne? Ona je ľadová medvedzica, ja ľadový medvec a ty ľadový medvedzík. A malý šola furt kýval z A oce, co te lo kýva z hlavu? Tam i žima do Boha, Nie?